je romances de Manichung, ça nicht, alles was glänzt ist Gold Die Kette ist Diamantig, wo es Messing Spots Von mir und meinem Team auf deinen 16 Zoll Millionen Views in deinen Nachschlag, wer uns brechen soll Die Palmen sind jetzt aus purem Gold Die kommen, weil es läuft wie Usain Bolt Für die Neider sechsstellig auf der Bank Für die Feinde sechs Schuss im Gold Alle kommen, sie mit wäre davon glaub ich nada Kosa labern, ah. Frag mich wie es geht, Bombe das Leben, das Lambada Genieße es mit Schiff, äh, Champagner, ah. Eine an der Beat, ne an der Mike, ne an der Para Mein Alpha liegt tief auf der Strada Era Camora, dein Vater Kleine, schreib mir nicht auf Instagram, ich mach mich strafbar, ah. Flasche Rum auf der Theke Abend trinke Wodka ohne Grund, hab noch 1000 Euro übrig, meine Tochter will einen Hund mit der Bankkarte gezogen und auf einmal war sie weg, aber ist mir scheißegal, die Nacht war einfach zu perfekt. Wir sind zugedröhnt am Schweben, komm lass die Huren so der Rede, Und ich hab noch so viel Pläne, goldene Zähne, Freuden, Tränen auf mein Leben. Werden vergessen, wie es früher war. Der Türsteher sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Und heute spielen sie meine Lieder da. Laufe mit Jogginghose an ihm vorbei. In den Charts einfach an ihm vorbei, Autobahn, linke Spur, an ihm vorbei, stehen bleiben, Polizei, ich lauf an ihm vorbei, an ihm vorbei. Flasche rum auf der Theke, meine Jungs vergessen, wie es früher war. Der Türsteher sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Und heute spielen sie meine Lieder da. Laufe mit Jogginghose an ihm vorbei. Werd nie vergessen, wie es früher war. Der Türsteher sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Und heute spielen sie meine Lieder da. Laufe mit Jogginghose an ihm vorbei. In den Charts einfach an ihm vorbei. Autobahn, linke Spur, an ihm vorbei. Stehen bleiben, Polizei, ich noch an ihm vorbei. An ihm vorbei.